Beraz, bi astetik eh, behin bezala gure Amnistia Internazionaleko kolaboratzailea daukagu telefonoaren bestaldean, Arratxaldeon, Jermen? Arratxaldeon. Eta gaurkoan, nokerrez banago, ba, Amnistiak e, abian jarri duen ekimen baten inguruan mintzatu behar zera? Bai. Ba, kontatu zein den ekimen hori eta zer eh, proposatzen duzun gure entzule guztientzat? Bai. Bai. E, e, deitzen dut nik e, euskaraz e, izen peduren maratoina, maraton de signatur baita frantzisez. Mondu zabalean egiten da hori, hein? Eh? eta beraz, bo, eranen dut xinkleki nola, nola hasi hori, beraz izen peduren bizea, Eh, pertsona batzuen zat eta pertsa, pertsona horien eskubideak biztan da urratuak izan dira eh, nun munduan, errealdeetan. Hasi zen hori Polonian, Poloniako Amnesti Internazionalek hasi du hori dimilata batean eta egun bat ez bakarrik. Eta gero, redatu da, zenta ideia ona da, hola, dener uh, eh, diender publikoari galdegitea, hola, bere izena emaitea beste pertsona batzuen uh, eh, susten gatzeko. eta gero hortik, gero, diaz gaitzeko uh, uh, kopurua zen, mundu zabalean seieun, seieun mila gehiago, eh? seieun mila eta lauro goi mila, bai, seieun mila bino gehiago ziren izen Eta frantzian eh, berean, eun mila, eh, gero, eun mila bino gehiago, eun eta ogoi mila uste dut. Ez da gaizki. Eh? Mhm. Ara, eta mm, biztan da, izen bedura horiek mm, igorriak dira gobernamenduei, eta uh, orduan, eh, eragin eh, handia dute biztan da, eh? ez da bat ere, debaldetan hori. Mhm, eta askotan Amnistia Internazionalak horrelako kanpainak eta txikimenduak izenpedurak eskatzen dizkie herritarrei, e, zergatikan ozein da e, kanpaina honen berezitasuna besteekin e, alderatuta? Ah, bestekin alderatuta, bai. E, da, e, abenduan beti, eta aurten e, da bereziki Amnesti Internazionalen urte buruaren, eh, berroita amargaren urte buruaren bukaera editeko, eta hori da ere, e, abenduaren amarrean baita egun berezia, eh, dakizun bezala, euh, eh, delako eh, giza eskubiden eh, euh, euh, nazioarteko eh, universala ere, eh, delako deklarazio universal edura de l'om aldarikapen ura, da ospatzen urte gu, guziz, eta orduan da egun hori, egun bon, ongi hautatua, eh, bereziki, izen beduen biltzeko. Gero, bi hastez bi hasti irauten du, eh, aurten, eh, abenduaren irutik amazazpia arte. Binen guk hemen eh, kostaldean eh, denek eh, larun batean, eh, abenduaren hamarrean egiten ditugu delako izen peduren horiek. Eta, ba, esaten zuen erantxe bertan, izenpedura biltzen dituzutela, bakalean, baina baitare badaude badago web bat, ez dakit bertan izen petzen alden, edo beintzat bai eh, informazioa eskuratu du daiteke? Eh, bai, e, bai, edo, edo, ba, informazioa ere, derantzitsua da, eh? gero aipatuko dut, e, eh, bentsatu kasu bat e, bere ziki, ora, argiterastia zenta amabiak ez ditugu aipatzen al, eta hor ditut nire aurrean amabi, eh, argazkiak, eh, horienak, behinan eh, beraz eh, izenpeduren bizea eginen dugu, egiten alda ere internetez, eh, bada webgune berezi bat, amnetzi egiten, ez da idekia, eh, abenduaren hiruan idekia izanen dela, eh, errana dute, hitzemana, Euh, ada, izena du, maraton de signature dena loturik eta puntu.com, eta hiru ubedobleak eh, eh. marathon biztan da, maratondesignature.com. Hortan izanen dira denak eh, informazioak, argazkiak ere, pertsonenak eta informazioak uh, denak. Eta gero guk hemen, um, beraz kostaldean, uh, hiru lau hirietan ere eginen dugu. Bon, mediatekak, eh, mediatekak lehenik. Hori, uh, liburutegiak, eh, egan ezagut. Euh, Bayonan, Angelun, Doniban Eloizunen eta Hendaian. Duda, lau hilietan, eh, liburutegietan, eh, izenpetzen ahalko dutela diendek. Eta bestalde, eh, hemen Bayonan eh, atalante eta ere, gero, donibane Eloizunen, bon, jendekan, xe eta sunak ukanen dituzte, eh, euh, tokian zenta em, supermerkatuetan ere izen izenpeturak eh, bilduak izanen dira eta ez dakita anzten dutan ez uste dut ostatu batean ere benen, entzunen duzu eh, orduan mhm. Ada, eta esaten zenuen eh, hainbat pertsonei elkartasuna adierazteko eta beraien egoera salatzeko balio dutela sinadura hauek eta bai. aipatu duzu ba hoietako bat bereziki eh, aipatu nahi zenuela, ezta? Bai, eta historioa ere eh, konatuko dutzen da, hola eh, entzulek ulertuko dute obeki, eh? ez dela bat ere gauza abstrakto bat. Eh? Hada, isinik egoiten bagine zailago litake guretzat. Hobe dugu justizia lortu arte borroka segitzea. Norote da, hola mintzo. Eta horiek dira hitzak, eh? bakarrik euskal ditut. E, delako, haik e, izen pedure maraitonan sartua duen kasu bat. Eta nor dira, bi emazte dira, dira hola minzu, bi emazte gazte, Valentina Rosendo Cantu eta Inez Fernandez Ortega Mexikarrak. Bo, orai iten da uh, autoktonoak, bak izu lehenago indianoak uh, ereiten zenien, um, autoktonoak, autoktonoak dira, mefa deitu euh, populukoak gerero Mexikako estaduan bizi. Eta hor ditugu, eta sun guziak zen eta jadanik euh, euh, sortzi uh, bederatzi azken urte horietan segitzen ditugu. Ez dira bakarrik uh, oraiko berriak. Ez egun berean, behinan biak bortxatuak izan dira e, soldadoek, eginik, eh, Mexikako soldado eh, armadakoak, eta militanteak dira ere. Zenta betena, zari harria da, horako eh, autotono emazteak, eh, usaian eh, ez dute salatzen ere zenta gaitzeko zailtasunak badira, eh, edo kulturalak, sozialak, edo, edo justiziaren aldetik ere. Bon, beraz, biak, eh, beraz militanteak dira, opim eh, elkartekoak, da hori organización eh, españoles eh, del pueblo indígena MEFA. Ara. Eta Valentina, eh, eh zen, aurten, joan den maiatzean, eh, anestiren orte buruaren ospatzeko, ikuste duzu, eh, ezagunak dira. Eta 2002an beraz eh, da hori, eh, an izan dira bortxatuak. Gerostik, militar justiziak ez du inkestarik egin, eh, eta Amerikako giza eskubideen hausitegiak, hori bada kur interameriken de droa de l'homme, deitua, ebe hori, korte edo hausitegi hori, eh, delakoari dei egin dute. Eta, azkenean, eh, jaz, eh, korte horrek galdegin du Mexikari justizia similak segitzea eh, afera hori, eta ez militarak Bestenaz, impunitatea zen, eh, segitzen. Eta horten, joan denudan, ha, gorilean, azkenean, galde hori delako um, uh, Amerikar eh, gorte horren um, galde hori gauzatu da. Hala, eta diadanik ez dakitzen bat eh, gutuna igorri ditugu eta mundu zabaletik, diadanik horren, horren bakarrik horren lortzeko, injustizia zibilak, zibila eh, um, arduratzea fera hortaz. Hala, nahi noen aipatu zenta, Hor, argiti ikusten da, ez direla uh, biktima bat izu eh, eh, zapalduak eta bon, badute uh, beren duitasuna, erraiten dute, ere ikusi dut bideo bat, eta erraiten dute uh, militarek soldadoak ez dute gure duintasuna bat ere uh, hautsi. Eta orduan, uh, ageri da, uh, kasik eskubide guziak, uh, ukatuak izan direla, hori entzatzen eta diskriminak eta da eh, eh, hasieran, hasi zenta autoktonoak baitira, uh, gorputz eta espiritua larriki onkitua, gero ez justiziarik, ez erreparatzerik, ara, uh, beraz, asko eskubide ukatuak izan dira, bientzat. Eta gero, zer, guk zer egiten dugun, eta zer egitenen duzuen denek, e, pertsonen aldeko lana da gero, inkesta eta ikerketa horiek egiten ditu amnistik, en xakonki eta urteetan zehar. Eta gero, e, bi, e, bi dei mota izanen dira pertsonen aldeko e, lanan kokatuak, gobernamenduei, lehenik, behiak, eh? inkesta editeko, bon, duzu ezer, eh? eta impunitatea eh, bukatzeko, eta erriparazioa ere behar dutela, holakoak. Eta gero, mesuak ere igortzen ditugu, eta pertsonek ere, eh? eh denek eh, igoriko pertsoner berer, eh? edo hemengo txartela batzu, eh, ederrak, eh, erosiko ditugu, eta jendek hemen, emanen dute hor zerbait eh, hitz eh, bat, sustengu izbat bat, eta da, hola ikusten duzuen, hola, eh, ikerketa egiten den urteetan zehar, amnestik eta amnestiko ikerlariek, eta gero, eh, pertsonak berak, eh, eh pertsonek berak badakitela diadanik eh, borroka egiten, eta amnestik sustengatzen ikusten gatzen mm -hmm. eta guk denek ere. Hala. Eta pertsona bako txak azkenean, eh, izen betuz, eh, du uh, denen, uh, denen duintasuna eta denen eskubideak uh, babestena Hala, eran Ba, Germen, emendikan e, eh, bi astera pentsatzen dut kontatuko diguzula, nola junden e, izenpedurare, izenpeduren marato hori, eta Bye. Bai. ea ba, lortzen duzuten edo lortzen dugun denen artean sustengatzen eta salatzen, ba, hoiek bezalako amaika egoera injustoak daudenak eh, munduan zehar. Bai. Ba, mi esker Germen, eta esan bezala, bi aste, emendikan bi astera egongo gara berriz. Ara, bai, eta antzidut gauzatibi bat, izen bedura miten badute internetes internetez, hiru wwa baratondesignature.com, uh, musika bat da, eta jael naim deitu uh, uh, kantari batek eginadu uh, kantu bat fri, beraz, uh, askatasunaren alde, eta hori igorria izanen da gero gobernamenduei, eta pertsunei ere. Ara. Bai. arte beraz. Gero bai, mila esker zagemen. E, eh, mila esker zuri.